imyaka mirongo ibiri cyangwa icumi usanga kakaranga wa muco by'igihugu cibarutse abavyeyi cyangwa nawe ne cyamwibarutse barabyibagiye ariko ugasanga hari n'ibindi bihugu ako karanga canke iyo mico kama bayigumana mbere n'abavyeyi hari ugasanga aba ururimi canke ibindi babikora bari inyuma yo muhira ariko bari kumuhana ikiganiro cyo kuziko kikama ari cakindi ikiyago ari cakindi ariko nahandi usanga bidakunda uno munsi nico tugira tugaruke ko ni gute akaranga ku Burundi ko kwama canke koguma kamamara mhm. reka ngoye ngoye bwize burundi kukuri igihugu c'amata n'ubuki kira mhm. uburundi igihugu ciza igihugu canje nuvuga si nkiri muto cyane ariko nkaba ndi umurundi w'imyaka mirongo ibiri n'icyenda aba muri kino gihe i nairobi muri kenya ni ukuvuga ko uri umuyabaga oya zingira umuyabaga imyaka mirongo ibiri n'icyenda urazi ko atari mike abandi haba mu bindi bihugu cyangwa muri kahise k'uburundi urazi Eh, kukuntu kuntu imico n'akaranga y'u Burundi yobandanya yamamara eh, mu bihugu ngira mwumvise twatanguranye kino kiganiro mbe mwebwe ahino Nairobi eh, musanzwe muri ko muharangurira iki icyo tuma iyo mico n'akaranga k'u Burundi isimbatara eh, ngiye kurondera ubuzima ngiye kuraba ko eh, ubuzima no muri kino gihugu ko bwifashe ko hari eh, icyosumba aho mu gihugu canje mhm. ubu rero narahasutse ndakora ibitandukanye ariko muri ibyo bitandukanye nshobora gukora eh, harimo no kwigisha ikirundi baba abarundi bari hanze y'igihugu cyangwa abanyamahanga bifuza kuza gutemberera igihugu cy'u Burundi mm. ni kubera iki mwiyumvire yuko mwokwigisha icyo kirundi eh, jewe ubwa mbere niyumviriyemo kwigisha ikirundi ubwa mbere jewe nsanzwe eh, nk'umurundi ndakunda igihugu cyanjye eh, hama mu gukunda igihugu cyawe ubwa mbere igihugu kishingiye ku mico n'akaranga nk'uko mwabivuze mu ntangamarara ni ukuvuga yuko Eh, ni ukuvuga yuko icyo eh, kirundi ni umushinge cyangwa akagozi eh, gatuma abarundi umurundi wese ahari aguma yumva ko ari umurundi hanyuma kandi birafasha no kugira ngo umuntu ashobore guterera mu gutsimbataza iyo mico n'akaranga no mu kumenyekanisha igihugu kuko urumva ko mu yigisha harimo abanyamahanga rero bica bituma Eh, bashobora kumenya uburundi eh, bagashobora no kubugendera gutangura ibiyago n'abarundi ucaye ko bizoborohera kumenyerana n'abarundi rero jewe natanguye kwigisha ikirundi mhm. eh, ubwa mbere kubera yuko eh, wanashaka harimwo eh, kubironderamwo akazi kwiteza imbere no gushinga akazi k'iwanje hanyuma kandi hakabamo gushaka gushigikira guteza imbere imico n'akaranga by'igihugu canje aha aho rero eh, nashaka ntanga umuco ku mhm. bariko baradukurikira kugira ngo n'ikiganiro kibandanye hmm. eh, by'ukuri bumva aho bafatira n'ubwoko bw'ikirundi nsanzwe nigisha eh, ubwa mbere jewe nk'uko wabivuze wewe niwe wakoresheje ijambo ngo ndi umuyabaga ariko umuyabaga bari umwana akiri mutoyi wari kuvuga ngo ati uri mu rwego rwo gwaruka ubundi rw'amavukiro yanje hmm. kuko mu rurimi rw'amavukiro ah, nigisha ikirundi nk'ururimi rw'amavukiro ni ukuvuga ko nigisha abantu kuvuga kuvugisha ikirundi twese dusanzwe dukoresha mu buzima bwa minsi hmm. yose iki kirundi eh, gisanzwe mu buzima busanzwe eh, ni uko ubwa mbere muri icyo muri uko kwigisha ikirundi cyo kuvuga eh, duhera kuri biyago mu ndamukanyo mu biyago bisanzwe aho umuntu aba ari kenshi haba muhira ku ishuri ku kazi ku isengero eh, mu mahuriro bagenda baragira n'abantu kujya kugura ibintu mu bikorwa bitandukanye bigize ubuzima Eh, kuko kuva eh, nuvuga nze ngahanye mu gihugu cya kenya eh, urumva naze mu kwezi kw'icumi na rimwe ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri urumva yuko ni imyaka ibiri iburamwo ukwezi kumwe n'iminsi mike ukwezi kumwe mm. hanyuma muri izo nshuro zibiri maze kugaruka mu burundi nje kuramutsa umuryango nje kugira n'ibyo nkora by'iwanje kimwe mu bintu byamfashije kuronka uburyo bwo kugira ngo nshobore kugaruka ni ukuvuga ko ari icyo kirundi mm. kiri mu bintu naho rero ntubivuga kuko n'icyo kindi gikorwa nkora nacyo ndakeneye eh, abo nshobora kwigisha ni ukuvuga urabona ko twebwe tuva mu gihugu kivuga igifaransa mhm. hanyuma ngaha anye muri eh, muri kenya naho ni igihugu gikoresha icyongereza ariko kandi musanzwe muzi ko kominote eh, eh, de l'afrique de l'est ease bemeje indimi zitatu icyongereza igiswahili hamwe n'igifaransa ko ari byo ndimi zizokoreshwa ko ari byo ndimi nyamukuru zizokoreshwa n'abantu bari muri ibi bihugu mm. ni ukuvuga yuko urabona ko mu burundi muri iki gihe bariko barigisha ururimi rw'icyongereza n'igiswahili nuvuga ko amahirwe Eh, ashobora kuhaba yuko bawuharonka akazi bagashobora kubaho wanashaka n'umushahara eh, usumba n'umushahara abarundi bahinga mm. bakaronka wowe rero eh, ngaha naragiriwe amahirwe batarabye impamyabushobozi zanjye ariko barabye nk'icyo ushobora gufasha no gutanga ku banyeshuri ndaronka akazi ko kwigisha mu ishuri ry'intango nigisha igifaransa mm. hanyuma ariko kubera ko hagera igihe leta ikaza kugenzura amashuri haragera igihe aho kazi karahera kamaze guhera urumva narabona yuko abantu barakeneye urwo rurimi rw'igifaransa barakeneye eh, ko eh, baba abana baba bakuze barakeneye kuciga igifaransa kandi twebwe nk'abarundi turi mu bihugu bishobora ukarondera uburyo utegura ibyigwa uburyo ubitanga uburyo ubyigisha hamwe nyine n'abantu babikunda urumva ko naho kaheze kaheze yuko kubera ko ntari mfite impapuro ntikaheze kubera ko ntabishoboye naho rero nahavuye nkiyumvira nti none ni gute jewe basi ko akazi gaheze noca mbandanya kubaho icyo mubandanya ndakwigiye mm. niyo ndabifatanya kimwe kirashobora kundihira uburyo mbaho bwa buri munsi eh, haba eh, kuriha inzu no kuriha ibyo fungura no kwiyunguruza hanyuma ikindi gashobora kumfasha kuziganya no kwiyumvira ejo mhm. Eh, turi aho nyine wavuze bisanzwe bizwi yuko indimi zitatu arizo zemerewe gukoreshwa mu karere eh, Afrika y'ubuseruko ni ukuvuga igiswahili kiza imbere n'igifaransa uno munsi muri ko mwigisha ikirundi none ko wumva izo ndimi ari zitatu arizo zari zikwiye kwigishwa uno munsi twaba tuzi ko muri ko muri fokasinga cyane ku kirundi mwigisha abarundi bo hiyo uh, ni kwa gukunda ya mico n'akaranga by'igihugu uh, canke ni ya yo kuraba nyine ukuntu umuntu uh, bandanya akomeza ubuzima kugira bwegere imbere kuko ubundi izo ndimi zitatu nizo zari zikwiye kwigishwa aha ubu ni gikomeye cyane mhm. Eh, naho izo ndimi ariko byumvikanywe ko kugira ngo zishobore gukoreshwa muri aka karere kacu urumva imbere y'uko tuba mu karere turabarundi turabarundi rero eh, nuvuga ko aho uzoja hose ibyo uzokora byose nibaza ko ari byiza kutigera wibagira uwo uri we eh, niho hari n'abarundi bavuga bati utaye akaranga abataye akabanga hmm. rero jewe nk'umurundi ubwa mbere mu ntangamarara nari nakubwiye nti jewe nimba ari ikintu cya mbere kibaho no kwigisha ururimi rw'ikirundi ni ukubwira yuko uno munsi ngeze n'ahantu ndiko ndakora eh, urubuga rwo kwigisha ikirundi ndafite webusayiti n'ubu naheruka hiyo mu burundi haraheze indwi zibiri gusa mvuyeyo eh, rero naheruka hiyo nde kurugirira kurumenyekanisha urwo rubuga rwitwa kirundi purasi wekamu purayime Mhm. urubuga ntaraheza gukora neza ariko ndiko ndakora ruzohuza abigisha b'ikirundi n'abashaka n'abanyeshure baba abana b'abanyamahanga baza bakeneye kwiga ikirundi ni uvuga rero nkigira icyo ciyumviro nkigira icyo ciyumviro nariyumviriye nti ngire urubuga rwigisha izo ndimi zose mugabo mm. cyane ndakorera ku n'iyumviro abanyeshuri nagiye ndigishiriza ku tundi ndimi guco kirundi bagiye baranshikiriza ndabona yuko ugiye kuri google ugiye ahantu hose urondera ibijyanye n'ikirundi ukabibura hanyuma eh, jewe rero nibona aca inkingo ndavuga ni nk'umurundi bifuza kuza kugendera Eh, igihugu cyacu cy'uburundi bari ko baramenya igihugu canje rero mu yandi majambo nzoba dukoza kerera mu buryo buboneka kandi mu buryo budasanzwe mu bijyanye no gutwimbakaza imico n'akaranga hamwe no kumenyekanisha igihugu cyacu cy'u Burundi eh, ni ukuvuga ni murabona ko hariho jewe hari urubuga nsanzwe nkorera ko eh, iyo naho nkora kandi kazi urwo rubuga ndarwigishiriza ku icongereza kuko uwo muzungu yava mu bwongereza hmm. hama atarambwira ati we rero uzoze ndagufashe kwiyandikisha kuri urwo rubuga kubera byokugora ari bugitangura naho rero yaramfashije nca mbona gutangura icyo gihe bisigura rero n'igihe nari nkiri hiyo mu burundi ndose ahantu hari internet imeze neza ngiye mu ahantu yewe sinigisha ikirundi abarundi bari ngaha muri kenya oya ahubwo jewe nigisha ikirundi abarundi bari ku isi ahatandukanye mu bihugu byose ni ukuvuga yuko jewe eh, nk'uyu munsi ndafite abana babiri nigisha baba muri etazini urumva ndabigisha buri wa gatandatu kuronka ibijyanye n'ikirundi bwite badaciye kuri izo mbuga zitandukanye naho bajya kuri google gusa bakandika kirundi eh, language canke eh, la langue parlée au Burundi canke eh, hariho amajambo amajambo novuga abafasha umuntu kumenya ibijyanye n'ibintu aba ashaka icyo kumenya hmm. Eh, turi ko turagaruka kuri ibi bijyanye n'ubuhingangurukana bumenyi bya internet n'ibindi eh, nibyo ntibyorohera bose ariko urumva yuko abo babikeneye ari bafise izo za internet kuko baba mu makungu ubwo wewe kukuronka eh, haba kuri izo mbuga biroroha gusa cyangwa sinzi n'abandi bari kubariyandikisha mugabo ucubona ubona eh, ni uvuga umwidondoro wanjye n'abanyeshuri maze kwigisha biroroha rero mu yandi majambo ku ndonka kuri izo mbuga zitandukanye cyangwa n'uyu munsi nyine abariko barumviriza kino kiganiro bashobora guca kuri isanganiro kuri izo nimero mwabahaye bashobora kubabaza ko bagaca bumva inimero yanjye hanyuma cyangwa bashobora kujya ku rubuga nababwiye burundi bwose cyangwa ku isi yose turabizi ko mu mashuri mu gihugu cy'uburundi barigisha ikirundi uburyo bacigisha ni uburyo bwo kugenda uramenya haba kumenya gusoma kwandika ni mugabo navuga nti nta buryo igihugu kirategekanya bwo kwigisha ururimi uhereye mu majambo y'ibanze bakacigisha abantu batari mu burundi rero nicyo gituma twari kuronka aho bahera bakavugana n'abarundi cyangwa bakabandanya baduza urugero eh, bavuga ko ikirundi rero ngewe si isoko yo ngaha muri kenya nashyizeho ngo yo kwigisha ikirundi oya ngewe ndabukora mu buryo nuvuga muri interinasiyonare eh, nuca asaba mbere wanashaka n'igihugu ko conshigikira kuko ngewe eh, nk'uko nababwiye mu bijyanye no gukunda umva twarabaye abarundi nta kindi gihugu na kimwe tuzoronka dushobora kwitirirwa turabarundi rero icyo gituma barasubira no muri kahise nkaraba ukungene n'izo ndimi mvamahanga zaje ukungene duheba bya bintu y'abamazina batanguye bita abana ibintu usanga bafatira ku mazina ngo yaberanda bimwe mu basenga ugasanga bafatira ku mazina y'ibintu usanga afite izindi siguro ntagire isiguro y'ibintu byo mu burundi y'ibintu by'abarundi mm. naho wanataka genda kubwira ko n'uyu munsi ikikwereka ko kugira ndagusigurire urugero je numva ko mba nkwiye kuba umurundi numva ko aho nzoja hose bazovuga ko ndi umurundi nuko wanashaka n'amazina tuvuge nk'ubu n'indi migambi turiko turakora nimba cogwa mu matwi y'abafata ingingo bwa eh, bushikiranganji bw'intwaro yo hagati ubushikiranganji umenga ubushikiranganji eh, bw'inyigisho eh, mu za kaminuza bw'indero n'imico tuvuga mm. yuko nabwo nyine eh, bufasha kugira ngo umuntu ashobore guhinduza amazina jewe imwe mu ndoto mfite Ni nipfuza yuko wanasaka ntushinga n'urugo rwanjye narakozwe ni guhindura amazina yanjye albert y'ikirundi eh, hose nkaba ndi umurundi mu maraso no mu mazina kubera iyo tubirabye neza tukaraba mu bindi bihugu abandi urasanga banezerererwa imico n'akaranga byabo ngaha muri kenya tuba hari ubwoko bw'abantu mirongo ine na butandatu bamwe bose usanga ari abantu bakunda imico yabo bakunda igihugu cyabo mwarumvise mu minsi yese hari harabaye n'imyerekano n'iki ariko nubwo biba usanga ari ibintu bitunganijwe abanyagihugu hariho ahantu badashobora kurenga kubera hamwe no kumenyekanisha igihugu cyacu rero jewe sinzo ko ndaha muri Kenya nigisha abandi aho bari hose ndabigishiriza ku mbuga eh, zitandukanye nkoresheje umuhora wa internet n'abifuza ko dukorana nabo nyene nk'abandi abahaye n'ikaze Ego hari ikintu uvuze gikomeye cyane cyane cyane mu bijyanye no korohereza guhindura amazina eh, ndibuka yuko hari umuntu eh, izina ryiwe si nshimye kurivuga mugabo izina yitwa burundi mbwa itazirano zishingiye kurivuga mbwa akitwa burundi naka hama agera mu bihugu byo kwisumamwo urabizi uko biba bitoroshe kugira nawe ashime guhindura amazina kugira aronke uburenganzira bwo kuhaba Eh, rijya Burundi ryabwirizwe kuvamwo nubwo handika bati avuka o Burundi canke eh, hama akabira afise na kiki gihugu mugo rya Burundi yarayikuyemo ubwo rero uno musi Albin Juvenal Habyarimana urifuza ko Albin na Juvenal byovaho hakoroherezwa eh, abashaka cyangwa abifuza guhindura ayo mazina kugira koko tugire kakaranga n'imico gashingiye kuri ba sokuru ngerageje kugutahura ntiwofata umuntu ngo umuntu umwe ngo umwitiranye n'igihugu urumva mm. ari igihugu urumva mm. rero bica bigorana kumbure muri ayo mategeko n'icyo gihugu yagiyemo kugira ngo bashobore kumutandukanya n'igihugu byiza nk'uko uno munsi atamuntu ngo ngo nje nitwa ngo ngo amerika ngo nitwa ngo ngo buraya ngo nitwa ngo hariho abitwa hariho abitwa ba washington hariho abitwa ba paris eh, ni ukuvuga rero ngaho eh, bivana rero n'amategeko yuko bivana n'amategeko y'ibyo bihugu ibyo mm. ntibisagara by'igihugu tuvuze izo za washington za parizande ibyo ni bisagara si igihugu hmm. urumva igihugu na kirazi ni ikintu kinini cyane urumva gibwirizwa kugira guverinete atawiza guhurira n'umuntu ku giti ciwe rero ariko ibyo sinabyinjiramo kuko simba nzi uburyo amategeko y'ibihugu atunganijwe ariko navuga yuko uwo habaye ikibazo y'uko eh, ari uko yari yitwa izina eh, ryitiranwa n'igihugu ciwe ubundi ho nanze n'igituma ndakubwiye ni birambabaza uburyo abo bantu bashobora no kudusaba guhindura amazina yacu y'ukuri jewe umunsi umwe ariko ndaza ngaho mu burundi eh, umuntu rero twari twicaranye ku ntebe Eh, mu ndege tuko turaza niho hari umuzungu yamwandikiye mesaje aramubwira uwo muntu yari umunyarwanda uwo muntu yari umunyarwanda yamwandikiye rero mesaje aramubwira ngo eh, ngo ngo yari yakoze akazi rero yaratanze eh, ibikenewe kugira ngo bashobore kumuhemba baca bamwandikira mesaje bamubwira ngo ngo amazina yawe ngo yanditswe nabi ngo rero ngo bisaba ngo yuko ngo uyahindura ngo kugira ngo bashobore gukunda ko baguhemba urumva hatangura izina ry'ikinyarwanda hamagasubira izina izina ry'ubukirisu yitwa mm. hanyuma uwo muntu twari twitaranye arabimbwira ababaye cyane nanjye birambabaza rwose mm. ngo bavuga ngo habwirizwa gutangura mu izina ry'ubukirisu ngo ntihatangure izina ry'ikinyarwanda ego katagira uko kavuga albin murakoze cyane ngerageje kuduga ku isemu mwahaye intumbero y'ikiganiro cy'uno munsi mm-hmm. eh, twavuga yuko byari bikenewe kandi byari bikwiye yuko wanashaka nimwaronka n'akandi kanya no hanyuma muzobandanya mm. uh, mucisha ko ibiganiro nk'ibi mm. cyane cyane ku barundi bari hanze mm. eh, babandanya bafise imico y'igihugu cy'iwabo mhm. ni bake bagumana ka karanga ururimi mhm. ururimi imico barayigumana imico barayigumana mvuga ururimi rw'ikirundi akarorero gato umurundi agiye ngaho muri kongo mu ndwi zibiri abavuga iringara aza ari za mbote mbote gusa wa rurimi rw'iyo agiye ahantu bavuga igifaransa ubwo nyine mu ndwi niyo biciye ku ngoma hari n'aho baca baza kubaza inzahe benshi baca bazimenya kubera iki ingoma yamaze kuba intuze umutungo wa unesco bagiye kuraba muri mm. muri google baca babibona nyine mm-hmm. urumva ubwa mbere na mbere ingoma zituma abantu batari bake bashobaduka bakaza kuraba mm-hmm. kandi ni gake muri ibi bihugu byo mu makungu iyo ubushikiranganji bw'imico n'akaranga mm-hmm. kuza buraraba mu bindi bihugu gihugu kuko twebwe ngaha buri mwaka mhm. iki gihugu duherereyemo haba habaye ibintu byo kurata imico n'akaranga mm. hafi nko ku isi yose nkabona abatuma ibindi bihugu nkarondera uburundi ko babutumira habura kandi baza bavuye mu bihugu iwabo sinzi rero yuko ubushiranganji bubandanya bubikurikirana bakamenya bati muri ibi bihugu hazoba ihayanishwa ku byerekeranye n'icyo n'akaranga mm. kuko biratuma igihugu kimenyekana mu makungu mm. ukiriho musaba iki uno munsi haba mu mbyino twe twasaba yuko bakurikirana nk'ibindi bihugu ko mm-hmm. ibihugu ibihugu byinshi biserukirwa usanga ari ibyo nka bijya bya senegali za hehe za kameruni byinshi mm. biraserukirwa kubera ko bo umuco iwabo iyo bawukomeje mhm. n'amakungu barabibona ugasanga mm. babatumiye mm. rero natwe twasaba yuko uburundi bwoguma buserukirwa hafi mhm. mu bihugu byose ku isi ego arakoze cyane ego reka twakira uwundi imbere ko turangiza na juvenal hari uwundi ari ku murongo halo ni amahoro Eh, ni amahoro mm, n'inda twakwiye muherereye hehe dusigaje iminota ishika ku munani kugira tunyarutse mhm. ni alex mperereye muri australia alex muri australia ni amahoro ga alex ni amahoro kabisa sangwa ikaze muri karadiridimba eh, murakoze murakoze duga ku duga ku eh, nariko ndumviriza ikiganiro eh, kiriko kirarengana ku bijyanye n'imico n'akaranga yego eh, hanyuma twebwe hano aho mperereye mhm. ah, uyu munsi twari dufise umunsi mukuru udasanzwe nyene wo kumenyekanisha imico n'akaranga by'uburundi wow numva ari byiza eh, ubu nyene niho tucinjira mu mazu tuvuyeyo mm. ah, turashimira cyane uburongozi bwa uburongozi uh, bw'abarundi bwa kominoti y'abarundi mhm. bwiyumviriye iki kintu uh, mhm. turabye ibintu rero byakoretse ni nacyo gituma mpamagaye kuko mu by'ukuri bavuyemo byari nk'ibyo Eh, ariko je nashaka kubabwira yuko ibyo bategura byose uko muragerageje kubirabira ku mbuga huriro ukabikurikirana ibyo bintu byose bigenda biraba usanga n'igihe abarundi baronsa akanya tuba mhm. eh, ari nk'ico ndabongererako usanga n'igihe baronsa akanya bagerageza kubivuga muri ruriya rurimi rwa kiriya gihugu barimo canke ruriya rurimi ruriko rurakoreshwa muri hajya ahantu bari kugira ngo kumbura baje kurorera abantu benshi babyumve niki hmm. mugabo icyo twibagira ni ya taransimisiyo do la kiricire do la lange nk'uko wabivuze ndabivuga mu gifaransa kubera ko nanjye amajambo aransiga ari nacyo gituma nsaba ndi babahinga baba baranonosoye by'ikirundi bya bigo biza gucura amajambo baze baradufasha turonka amajambo nyezina dukoresha ababyiga n'ababyigisha tuze turaronka ayo majambo dusubiriza n'ab'igifaransa rero navuga muri uwo mwanya rero wo guhererekana cyangwa wa taransimisiyo do la kiricire do la lange ndabongerere ko abo bantu baronka akaryo ko kubitegura ko bazoze barafata ako kanya bita la transmission de la langue aho bashobora kuvugana mu kirundi cyangwa babwira abana mu kirundi nariko ndavuga ni e, noca ndabongerera koko bazoza barategura muri ibyo baba bateguye akanya bita la transmission de la langue de la culture mhm. kugira ngo bafate umwanya bagira udukino mu kirundi eh, bategure eh, ibiyago mu kirundi hafume haba umuntu aza gusigurira abantu bahari ibyo bariko baravuga n'ibyo bariko baragira muntu mbere yo kubabwira ati mu burundi rero ugiyeyo uzovuga gutya abana muzogira ukuntu kugira ngo n'abantu bari ngaho bumve ko bibaryoheye n'abana bari ngaho bumve yuko babwirizwa kwiga urwo rurimi no kurumenya nk'abarundi cyangwa abakomoka mu burundi ego Albin alba akanya karatujanye nko mu masegonda mirongo itatu turangize murakoze cyane mu kurangiza ndabashimiye kuri kino kiganiro hanyuma nshimira n'abashoboye kutwumviriza n'abazocumviriza cyangwa nimwagisubiza ko eh, ku mirongo ya isanganiro igihe cy'isaha zitatu z'ijoro mhm. ndabashimiye hanyuma kandi ntumirira n'abantu bose bifuza kwiga ikirundi no kwigisha ikirundi abana babo baze duhurire kuri kirundi karasi puwenti komu puwenti baze inimero yanjye n'amajana abiri na mirongo itanu na zine ushyize ko akamenyetso ko guteranya amajana indwi na mirongo ine na zitatu amajana atatu na mirongo itatu amajana indwi na gatatu ni nimero yo muri kenya baca banyandikira kuri watsapu hanyuma tukavugana baba bifuza ko dukorana cyane abifuza ko abana babo biga ikirundi cyane bonyine ubwabo bakifuza kwiga ikirundi cyane bakifuza yuko eh, boshyigikira muri uwo mugambi